بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد Vi fortsätter med det näst sista, näst sista kapitlet Imam Ibn Abi Dawuds Rahimullah al-Ha'iyya och dagens lektion kommer handla om Iman och vad Iman består av och hur den sjunker och stiger Imam Ibn Abi Dawud rahimahullah sagde i sin poesi om Ahlus Sunnah wal Jama'as trivsler وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي صلى الله عليه وسلم مصرح وينقص الطور بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح وكسي När vi säger du som håller till Ahlus Sunnah wal Jama'as trivsler, säg med ett övertygat hjärta med din tunga att bestå av tre saker. Tal, nia, det vill säga avsikt och handling. Och detta säger Imam Ibn Abi Daud rahimahullah har förklarats uttryckligen från profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Därför säger han att denna iman sjunker ibland med dessa handlingar, med dessa gasibolen, för att man ifall de goda handlingarna överväger träder in i paradiset eller ifall de dåliga handlingarna överväger träder in i helvetet. Så till, till Ahlus Sunnah wal Jamas troslära hör alltså att man anser att iman är tro, tal och handling. Tro